Wanneer je teen je vijanden gaan oorlog maak en je merk hulle het paarden in strijdwaans en hulle is meer als jij, moet je niet voor die vijanden bang wees nie. Die Heere je God wat jou uit Egypte laat trek het, is bij jou. Wanneer je gereed staan om te veg, wil die priester nader kom in die volk toespreek. Hij moet vir hulle sê, luister, Israël, jullie staan nou gereed om teen jullie vijanden te veg. Moe nie bewe nie, moe nie bang wees nie, moet nie vrees bevangen word nie, moet nie vir hulle skrik nie. Die Heere jylle God gaan saam met jylle om vir jylle teen jylle vijanden te veg, om jylle die oorwinning te laat behaal. Die leiers moet vir die volk sê, wie het een huis gebouw en dit nog niet betrek nie. Hy moet terug gaan huis toe so dat hy nie in die oorlog omkom en een ander sy huis betrek nie. Wie het een wingerd geplant en nog niet van sy vruchte geëet nie. Hij moet terug gaan huis toe, so dat hy nie in die oorlog omkom en een ander van sy wingerd eet nie. Wie het verloof geraak, maar is nog niet getrouwd nie. Hy moet terug gaan huis toe, so dat hy nie in die oorlog omkom en een ander met sy verloofde trou nie. Verder moet die leiers nog voor die volk sê, wie is bang? Wie bewe, hy moet terug gaan huis toe, so dat hy nie sy volksgenote laat moet verloor, soos hy nie. Wanneer die leiers met die volk gepraat het, moet daar leraanvoerders aangestel worden. Wanneer je in een stad optrek om daar teen te veg, moet jij een vrede saanbod maak. As die stad die vrede saanbod aanvaar en sy poorte vir jou oopgoe, moet al sy inwoners jou dwangarbeiders word en vir jou werk. Maar als die stad niet met jou vrede sluit nie en teen jou wil oorlog maak, moet jij dit beleer. Die Heere jou God zal dit in jou mag oorgee, dan moet jij al die mannelijke inwoners daarvan om die leven brengen, maar die vrouwens en kleinkinderkies, die vee en alles wat in die stad is, alles wat gebuit kan worden, moet jij buitmaak zodat so jy kan geniet wat jij bij jou vijand buitgemaak het, wat die Heere jou God voor jou gegee het. Dit moet jy doen met al die steden wat baie ver van jou af is, met die steden wat niet aan hierdie nasies hier bij jou behoort nie. Uit die steden van hierdie volke wat dier die Heere jou God aan jou as besitting gegee word, mag jy niks laat blij leven nie. Jy moet die Hethiete, Amorite, Kanaanite, Veresite, Jebite en Jebesite om die lewe bring as een banoffer aan die Heere jou God soos hy jou beveel het. Hulle mag julle nie leer om al die afskiewelike afgespeelde te maken wat hulle vir hulle as goede gemaakt het nie. Hulle mag julle nie ten die Heere julle God laat sondig nie. Wanneer jy staat een lang rik beleer terwijl jy daar teen oorlog maak om dit in te neem, moet jy nie sy bome verwoes en dit afkap nie, want jy moet die vruchte daarvan eet. Je mag dit niet afkap nie, van die bome op die land is niet mensen dat je teen hulle moet veg nie. Net bome wat je weet niet vruchten dra wat geëet kan worden, nie, mag jy beskadig. Je kan hulle afkap om beleringswerke te bou teen die stad wat met jou oorlog maak, solang jy dit nog niet ingeneem het nie.